Açık Gazete. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve biraz önce de notunu verdiğimiz, vermeye çalıştığımız gibi Resonance Radio yani kainatın tüm titreşimlerine açık radyo dediğimiz e, ama on, rezonans anlamına da geliyor. Onların da radyosunun adı titreşim. E, o radyonun kurucularından ve yorumcularından ve Morgan Quaintans'la ama radyoculuk değil e, doğrudan doğruya bu Britanya'daki seçim üzerine konuşmak istiyoruz. Erken seçim kararı aldı Theresa May. Ee, onun için de birazcık onu yakalayıp konuşmaya başladık. Ee, Bengi Akbulut da bizimle beraber onu da tuttuk zorla <laughs> çeviri yapsın diye. Ee, hello, welcome. Ah, günaydın. Günaydın. günaydın. Morgan. Birazcık çevirir misin? Tamam merhaba hoş geldin e, dedi Ömer Bey. E, Morgan e, Ömer just introduced you and introduced your radio, Resonance Radio. And um, he said that he's going to be asking about Theresa May's last call for early elections. So uh, uh, everybody's talking about this. Uh, Theresa May calls UK General Election for 8 June. Herkes e, şu an bundan bahsediyor. Theresa May e, 8 Haziran'da e, 8 Haziran'da yapılacak bir erken seçim çağrısında bulundu. Uh, this is a surprise announcement outside number 10 Downing Street number 10 saying she has delivered stability after the Brexit referendum result. E, bu aslında sürpriz bir e, anonstu, sürpriz bir e, karardı. Downing Street 10 Downing, Downing sokağı 10 numaranın 10 e, numaranın dışında yaptığı açıklamada e, Brexit'ten sonra aslında e, stabilite e, istikrar, istikrar e, getirdiğini, istikrar sağladığını söyledi Theresa May. Uh, and uh, for in today's Guardian, uh, they say that uh, Heather Stewart and Anushka Astana say that, uh, right, that uh, Theresa May wins Commons backing for 8 June general election. MPs overwhelmingly back government motion to hold general election with 522 voting in favor and just 13 against. E, uh, bugünün bugünün uh, Guardian, e, Guardian gazetesinde Heather Stewart ve Anushka Astana'nın e, yaz, yazısına göre e, e, Theresa May e, 8 Haziran'da yapılacak genel, erken seçimler için, erken genel seçim için e, parlamento üyelerinin yani milletvekillerinin e, büyük çoğunluğunun yani çok çok büyük çoğunluğunun e, aslında desteğini aldı. E, ve e, istikrar ve e, kesinlik e, getireceğini e, Brexit'e girmek üzereyken Britanya'ya istikrar ve kesinlik bir e, get, kesinlik ortamı getireceğini e, düşünüyorlar. So how do you evaluate all this? Ee, peki uh, bunları nasıl değerlendiriyorsun? Okay, so uh, there's two things to say about what you've just said. Um, the first issue is the the notion that somehow Theresa May has delivered uh, stability <laughs> uh, to uh, Britain. Of course, that's a total contradiction <laughs> because. Uh, sorry. ee, bu söylediklerinizle ilgili aslında iki nokta var. İlki e, Theresa May'in e, İngiltere'ye istikrar getirdiği e, iddiası ki e, bu kesinlikle yanlış. Uh, because obviously she's just delivered um, news that's going to make Britain feel like the most unstable place in Europe. e, <laughs> çünkü ortada bariz bir şey var ki aslında e, Theresa May e, İngiltere'yi Avrupa'daki en istikrarsız yer haline getiren haberi verdi. The second thing to say is that um, overwhelming support for the idea of a snap election is not overwhelming support for Theresa May's leadership or the idea of instability. E, aslında e, ikinci nokta ise şu e, haberde geçen ya da iddia edilen bu büyük çoğunluğun desteği e, erken seçim erken için seçim olan. için olan büyük çoğunluğun desteği e, Theresa May'in e, liderliği için büyük bir destek ya da e, var olan istikrarsızlık için e, büyük bir destek değil. Rather, I think um, politicians are now aware that the general public is growing increasingly tired of a conservative government that has no regard for working people, has no regard for the National Health Service, the welfare state, has no regard for truth telling, lies, cheats with elections, and generally um, has, as I say, an overwhelming disregard for um, the lives of ordinary citizens. Ee, daha doğrusu şu ki politikacılar bence İngiltere'de artık farkında ki insanlar e, artık e, muhafazakar hükümetin e, işçi hakları, e, sosyal devlet, e, devlet e, kamu sağlık kamusal hakkı. sağlık hizmetleri e, ne olan yani hiç hiç bunları ciddiye almayan, hiç bunları önemsemeyen politikalarına ve e, yalanlara ve e, kandırmacılara olan e, artık tahammülsüzlüğünün, insanların bu tahammülsüzlüğünün büyüdüğünün farkında. Sıradan yurttaşların haklarını hiçe sayan, hiçe sayan. Dedi, evet. değil mi? Evet. So, uh, how do you uh, view it in general? I mean, uh, would she be able to succeed in this uh, snap election? Peki e, bu durumu nasıl e, genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sence e, Theresa May bu erken seçimde e, yangından <laughs> mal kaçırır gibi erken seçimde e, başarılı olabilecek mi? So again, I think it helps to look at this situation in two ways. if you look at it from the media's perspective, that is um, broadcast radio in, in the UK, television, and um, journalism, it looks as if Theresa May is going to win without a doubt. Ee, yine burada iki e, taraftan bakmanın, duruma iki taraftan yaklaşmanın yardımcı olacağını düşünüyorum. Ee, ilk taraftan bakınca medyanın perspektifi. Medya derken de daha çok yerleşik medyadan e, bahsediyor. E, televizyon, radyo ve e, gazetecilik tarafından baktığımız zaman e, Theresa May'in bu e, gene yani erken seçimde başarılı olacağına dair bir fikir oluşmuş durumda. Yani bu medya e, mecralarında. But if you look at the, what the people are saying and you can measure what the people are saying by um, blogs, by uh, informal opinion polls, and by a general sentiment that um, we can measure from speaking to friends and professional colleagues. It's it's the opposite. People believe that uh, Jeremy Corbyn and the Labour Party have a chance, and if not Jeremy Corbyn, then perhaps a coalition with um, uh, other left-leaning parties. Generally, I think people have had enough of um, privileged establishment capitalism and they want a change. Ee, ama ikinci taraf ki yani bu da sıradan vatandaşların ya da insanların söylediğine bakarsak ki insanların söylediğini nereden görebiliyoruz? Bloglardan görebiliyoruz, daha informal olarak yapılmış e, kamuoyu yoklamalarından görebiliyoruz ya da sadece insanlarla işte e, arkadaşlarımızla, e, aydınlarla, profesyonellerle konuştuğumuzda ortaya çıkan şu ki e, aslında tam tersi e, var. E, insanların e, hissiyatı tam tersi. Theresa May'in kazanacağı değil. Aslında Jeremy Corbyn ve e, İşçi Partisi'nin e, ya da İşçi Partisi'nin de içinde olduğu bir koalisyonun kazanma e, ihtimalinin daha yüksek olduğu. E, buradan ortaya çıkan yani bu konuşmalardan daha çok insanların nabzını tutmadan ortaya çıkan şey insanların artık e, bu muhafazakar e, ve kapitalizm ve e, ayrıcalıklılık e, hükümetinden sıkıldıkları bu politikalardan çok artık bunlardan yeter artık dedikleri ve e, boğazlarına kadar doldukları diyeyim e, ve bundan artık onları atacakları dışarıya ve başka bir e, hükümet isteyecekleri. And you, you have to remember also that um, this is a British public that has no trust in the press. The, uh, the, the <laughs> no, go on. this is a press that have tapped the phones of dead people. <laughs> this is a press that, um, uh, for some publications, uh, re- whole regions will not sell their newspapers. I'm talking about The Sun. This is uh, a press that has a left wing broadsheet called The Guardian, who, on the one hand, uh, criticises zero hours contracts and then has a, a ton of staff on zero hours contracts. Ee, bir de şunu hatırlamak lazım ki bütün bunları değerlendirirken e, Britanya kamuoyu aslında medyaya hiç güveni olmayan bir kamuoyu. E, Britanya'daki medya e, zaten ölmüş insanların bile e, telefonlarını dinleme e, cihaz dinlemiş olan e, bazı e, yayınların bütün yani toplu top, topyekün bir bölgede hiç satılmadığı, Dısan gibi gazetelerin hiç satılmadığı e, ve e, soldaki tek medya e, aslında yazılı medya, basılı medya olan Guardian'ın e, sıfır saat sözleşmelerini yani sıfır saat sözleşmesini şimdi açıklamayayım. Sıfır saat <laughs> sözleşmelerini e, eleştirirken bir yandan da kendi bünyesinde sıfır saat sözleşmesiyle çalışan birçok insanı çalıştırdığı. İşçi sömürüsü. İşçi sömürüsü evet. Yani e, aslında. E, bir medya yani medyaya hiç güveni yok zaten Britanya kamuoyunun. Evet. so uh, talking about uh, Jeremy Corbyn and the Labour uh, according to The Guardian, again, uh, <laughs> Heather Stewart, uh, political editor, just uh, has written that he's going to make a, an important speech today. And uh, Jeremy Corbyn, the Labour leader, will insist the result of June's general election is not a foregone conclusion, as you have just said uh, as he launches Labour's campaign by pledging to bust the cozy cartel, in inverted commas, of British politics by mean uh, which he says that they don't uh, they say I don't play by the rules their rules we can't win they say because we don't play their game they're quite right I don't and the labor government elected on 8 June won't won't play it by the rules. He will say that fat cat bosses and corporations should be afraid of a labor victory. If I were Southern Rail <coughs> or Philip Green, chairman of Arcadia Group, I'd be worried about a <laughs> labor government, he said. If I were Mike Ashley, chairman of Sports Direct, or the CEO of a tax avoiding multinational corporation, I'd want to see a Tory victory. Labour is the party that will put the interests of the majority first. And lastly, he will tell his audience in Westminster when we win, it's the people, not the powerful, who win. The nurse, the teacher, the small trader, the career, the carer, the builder, the office worker win. We all win, he says. Teşekkür ederim Ömer <laughs> abi bunun için. Biraz zor, zorladım ama. <laughs> ee, yine Guardian'ın e, Guardian'ın e, siyasi haberler editörüne e, editörü Heather Stewart'a göre e, Jeremy Corbyn bugün önemli bir konuşma yapacak ve e, Haziran e, seçimlerinin sonucunun e, şimdiden böyle garanti olduğu e, e, na karşı çıkacak Morgan'ın da biraz önce söylediği, söylediği gibi, gibi aslında. Ee, ve e, İşçi Partisi'nin bu seçimdeki kampanyasının kampanyasında aslında bu e, rahat e, Britanya siyasetindeki bu rahata alışmış e, karteli, e, siyasi karteli e, dağıtacaklarına e, söz verecek. E, Westminster'da konuşan, e, konuşacak olan Corbyn, e, e, büyük ihtimalle e, partisinin e, kamuoyu yoklamalarında geride düştüğü e, gerçeğini e, çok fazla önemsemeden önemsemeyecek ve e, İşçi Partisi'nin bir sonraki hükümeti kurmak konusunda e, yetkin olduğunda e, ısrarcı olacaktır. E, yine Stewart'a göre e, Corbyn medyanın ve e, yerleşik düzenin birçoğunun aslında bu e, seçimin e, sonucunun çoktan belli olduğunu ve e, muhafazakarların çalış, e, kazanacağını e, iddia ediyorlar diyecek. E, bunu böyle çevirmesi de bayağı zor bir şey. E, Corbyn diyecek ki siyasette kurallar vardır ve bu kuralları e, eğer karşılamazsanız kurallara uygun oynamazsınız. Kurallara, he, kurallara uygun oymaz, oynamazsınız ve e, oynamazsanız ve bazı şeylerin de, asla değişmeyeceğini kabul etmezseniz e, kazanamazsınız. Bize bunu söylüyorlar. Bize diyorlar ki e, bana diyorlar ki ben bu kurallarla oynamıyorum. Bu kurallar onların kuralları. Diyorlar ki biz kazanamayız çünkü onların oyununu oynamıyoruz. Aslında gayet haklılar çünkü onların oyununu oynamıyorum ve 8 Haziran'da kazanılacak bir e, işçi partisi hükümeti onların oyunuyla oynamayacak. E, Corbyn da aynı, aynı zamanda e, göbek büyüten <laughs> diyeyim evet. e, patronların, şiş göbek patronların. E, şiş göbek patronların ve şirketlerin e, olası bir e, işçi partisi zaferinden korkmaları gerektiğini söylüyor, söyleyecek. Ee, eğer Southern Rail ya da e, Arcadia grubun e, başkanı olan Philip Green olsaydım e, bir işçi partisi hükümetinden korkardım diyecek. Eğer Mike Ashley, Sports Direct'in e, başkanı ya da e, başka bir vergi vergi kaçıran tra, e, uluslararası şirketin başkanı e, olsaydım, CEO'su olsaydım tabii ki bir Tory zaferi görmek isterdim. E, çünkü İşçi Partisi çoğunluğun halkın e, ihtiyaçlarını ve çıkarlarını önceleyecek bir partidir. Aynı zamanda Westminster'daki e, dinleyicilerine kazanacağımız zaman, kazandığımız zaman bu insanların e, kazan kazancı olacak, insanların zaferi olacak. E, güçlülerin iktidar sahiplerinin değil. Hemşire, öğretmen, e, küçük esnaf e, bakım bakım işçisi, e, inşaat işçisi ve ofis çalışanı kazanmış olacak. Biz hepimiz kazanmış olacağız. Okay, so this basically demonstrates uh, the separation between somebody like Theresa May and um, Jeremy Corbyn. Bu e, temel olarak aslında e, Theresa May gibi birisi ve Cem, e, Jeremy Corbyn arasındaki e, ayrılığı ifade ediyor. Theresa May is totally embedded in a world of corporate finance, um, at respect for capital and a uh, disrespect for the working uh, person. E, Theresa May aslında e, Theresa May'in içinde olduğu dünya, içinde yaşadığı ve konumlandığı dünya e, büyük finans e, ve e, büyük sermayeye saygı ve insanlara e, hiç verilmeyen, hiç duymadığı bir yani insanlara saygısızlık e, ve onları görmezden gelme dünyası içinde. And simply Jeremy Corbyn has some sort of awareness of what is affecting people every day. E, ve basitçe söylemek gerekirse Jeremy Corbyn'in de e, her yani sıradan vatandaşları, insanları her gün e, boğuştukları sorunlarla ilgili bir nevi bir anlayışı var dedi ama <laughs> yani, bir, yani tam da değil <laughs> gibi. For example, Southern Rail um, is a despicable uh, train company that functions in Britain. It costs more money. It would. It can cost me more money to travel to Scotland than it would cost for me to travel to Turkey. Ee, örneğin Southern Rail um, gerçekten iğrenç bir, nefret edilesi bir um, tren şirketi, tren, tren yolu şirketi. Ee, öyle ki benim İngiltere'de, İsko, İngiltere'deyken İskoçya'ya, where are you based? London. Okay. Ee, Londra'dan İskoçya'ya gitmem, e, Londra'dan Türkiye'ye gelmemden daha pahalıya patlayabilir. Uh, BHS, uh, the, uh, the the person who was um, in charge or the CEO of BHS was Philip Green, I think. I'm not so sure, but I do know that um, he managed somehow to uh, lose a lot of the pension funds for the elderly. Um, örneğin BHS'in e, CEO'su başında olan Philip Green bundan çok emin değilim ama sanırım o sırada öyleydi. E, emeklilik ikramiyelerinin e, yani bu başka bir türlü oluyor tabii İngiltere'de. Emeklilik ikramiyesi e, fonlarının çok büyük bir kısmını e, borsada kaybetmeyi başarmış bir CEO. And Sports Direct is a um, retail, commercial retail um, outlet franchise, and they uh, specialize in selling discount sports goods. Typically, they have premises in deprived neighborhoods, um, but they offer their services so cheaply because they treat their <laughs> staff so badly. Conditions in their warehouses uh, are so bad that they contravene according to some people, basic human rights for workers. E, Sports Direct ise e, toptan satım yapan yani top, bir e, spor malzemeleri toptancısı. E, özellikle indirimli spor malzemeleri ve kıyafetleri satıyor. E, ve e, yani birazcık da bununla ilgili olarak e, mal yani sosyoekonomik olarak marjinalize olan e, bölgelerde e, özellikle yerleri var, satış yerleri var. Ee, çok ucuzlar ama bu ucuz olmalarının nedeni de aslında e, kendi emekçilerini aşırı e, sömürüyor olmaları, onlara doğru düzgün para vermiyor olmaları ve çok insanlık dışı koşullarda e, sweatshop dediğimiz koşullarda çalıştırıyor olmaları. And the last thing I would say is that Jeremy Corbyn is actually involved in grassroots campaigns. Obviously, because he is now the leader of the Labour Party, he is able less and less to be at demonstrations, to talk at community centres. But I know through personal experience and through the experience of others that if you are running a campaign and you contact uh, Jeremy Corbyn, it's more than likely that his support will, will be given. Ee, son söylemek istediğim şey ise Jeremy e, Corbyn'in aslında çok e, tabandan bir kampanya yani tabandan örgütlenen kampanyalarla son derece angaja olduğu ve bunların içinde olduğu e, elbette ki şu anda işçi partisinin başında olduğu için bu e, bunu yapmaya çok daha az fırsat buluyor ancak e, ben yani normalde e, bütün tabandan örgütlenen hareketlerin yanında ve e, işte topluluk merkezleri e, işte sosyal merkezler dediğimiz community center'larda e, bulunduğu ve oralarda konuştuğunu biliyorum ve kendim e, kişisel tecrübemden ve başka tanıdıklarımın tecrübesinden de şunu biliyorum ki eğer tabandan bir hareket örgütleme, bir kampanya örgütlüyorsanız ve Jeremy Corbyn'in burada desteğini istediyseniz mutlaka e, kendisi ya da çalışma arkada, ekibinden birinin e, desteğini e, ve ba bağlantısını sağlamanız çok mümkün. Yani yanınızda oluyor. Well, Morgan Quintans, thank you very much for this. Uh, will will try to keep up with with the whole thing. It's <clears throat> it's going to be a mess. <laughs> That's for sure. <laughs> Morgan e, çok teşekkürler e, verdiğin bilgiler için. Biz de buradan takip etmeye çalışacağız elimizden geldiğince ama epey de karışacak e, işler bir felaket olacakmış gibi, gibi gözüküyor. Uh, <laughs> would you like to add anything else? I, I would say that um, on what from the media's perspective, it will be messy. But from my perspective, I feel positive, energized, and ready to resist. And so I'm very hopeful. Ee, ehm, son bir şey eklemek ister misiniz? Ee, ister misin dedi Ömer abi. E, Morgan'da evet e, şunu ekleyeyim. Medyanın perspektifinden bütün bu süreç çok e, karman çorman ve bir felaket olacakmış gibi gözüküyor ama benim perspektifimden açıkçası ben son derece pozitif, enerjili e, ve yani mücadeleye hazır hissediyorum. Gayet e, iyi hissediyoruz kendimizi diyor. Uh, we were just uh, talking about uh, resistance all day yesterday and the day before that so uh, this is a very good message for the, for the <laughs> Turkish listeners as well. Ee, biz de zaten bütün gün boyunca direnişten bahsettik. Dün de direnişten bahsettik. Yani birkaç gündür sadece direnişten bahsederken bu mesaj e, buradaki dinleyiciler için de son derece iyi bir mesaj oldu. Ee, Bengi sana da çok teşekkür <laughs> ederiz. Ee, evet Morgan Quaintance'la Resonance Radio'da bambaşka bir konuda tanıştık. Açık radyo vesaire konuşuyorduk. Birdenbire ortaya bomba gibi düşen e, bu erken seçim hikayesi Theresa May'in bir çeşit darbe gibi <laughs> tezgahladığı şeyi düşünce onu her zamanki sömürü anlayışımızla tutup kolundan <laughs> soktuk arkadaşımızı, radyocu <laughs> meslektaşımızı ve görüşlerini aldık. Çok biz kendi payımıza, ben kendi payıma söyleyeyim çok başarılı, iyi iyi bir sunuş oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu şekilde de <laughs> bitiriyoruz. Açık Gazete